E falënderojmë Allahun subhane ue teala, prej Tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm tek Ai mbështetemi. Atë që udhëzon Allahu azze ue xhel në rrugën e drejtë askush nuk ka mundësi me e deviju, dhe atë që e devijon Allahu azze ue xhel askush nuk ka mundësi me udhëzu. Salatat dhe selame qofshin mbi të dashurin e Allahut, mbi Muhammedin sallallahu alejhi ue sellem dhe mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin dhe e pasojnë Sunetin e Pejgamberit sallallahu alejhi ue sellem deri në Ditën e Gjykimit. Elhamdulillah e falënderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka zgjedhur dhe na ka bërë pasues të fesë së drejtë, pasues të ehli sunnetit, pasues të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lezetin dhe kënaqësinë e kësaj nuk e dimë përpos atij i cili është pjesëtar i ehli sunnetit. Sot me juve do të flasim, sikurse që e keni të lajmëruar, tema jonë është kush janë alevit. Kjo që na ka shti, që të bisedojmë dhe t'ju tregojmë, dhe të flasim për ata se kush janë, se shumë njerëz, kur po shikojnë ajo çka po ndodh në Siri, Nga masakrat e shumta ndaj muslimanëve, po na pyesin dhe po na thojnë, a nuk janë këta musliman se çka po bëjnë këto masakra? A nuk janë musliman? Veprat kur t'i shohim se çka po janë duke vepruar qeveria e atij vendi, përgjigjen e kemi të qartë se një musliman nuk ka mundësi me i bo këto punë. Muslimani nuk i vepron këto punë, këto masakra ndaj njerëzve, ndaj burrave, ndaj grave dhe ndaj foshnjave, ndaj fëmijëve. Inçizimet janë, veprat po ndodhin. Andaj e kemi zgjedhur këtë temë me juve që të flasim mu për ata persona, mu për atë qeveri të cilët e kanë këtë ide dhe të cilët e pasojnë pra këtë tarikat dhe çka mendojnë. Pa të shohim për së afërmi të njoftohemi se kush janë këta. Duke u nisur nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çifutët janë da në 71 grupe, krishterët në 72 grupe, e umeti im Pasuesit e mi do të ndahen në shtatë e tri grupe, vetëm njëra në xhennet shtatë e dy në zjarr. Pra pasuesit të ashtuquajtur se edhe ne jemi musliman, po e shohim se nuk kanë të bëjnë asgjë me sunnetin dhe me pasimin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj ia fillojmë. Së pari do të bisedojmë, do t'ju tregojmë, do t'ju definojmë se kush janë alevitë. E dyta, besimi i këtynve, i alevive, i nusejrive, dhe sekretet e tyre, se kanë sekret këtë besim. E treta, veprat çka i bojnë ata, ibadetet e tyre, do të bisedojmë për besimin e tyre, dhe vendet ku janë, duke shpërnd, ku janë të shpërndarë ata, dhe e gjashta po ashtu, krimet dhe masakrat gjatë historisë çka i kanë bërë ndaj muslimanëve. Sa i përket të parës, pra definimi i tyre, kush janë alevitë? Alevitë janë një sekt që pretendojnë Se Kurani ka kuptim të msheftë. Kur ka Kurani kuptohet edhe mënyrë tjetër jo ashtu qysh e kuptojnë njerëzit. Kanë dalur në shekullin e tretë hixhri. Atëherë kanë dalur këta. Dhe besojnë që Zoti është shndërruar Në njeri. Zoti është shndërruar në njeri. E kam për qëllim, Zoti është shndërruar në Aliun radiallahu anhu. Themelusi i tyre quhet Muhammed ibn Nusejr en Numejri el Basri, ka jetu në Basra, në Irak, Muhammed ibn Nusejr edhe prej këtuhit ky grup e kanë marrun këtë emërtim Nusejri quhen Nusejri ky person pra Muhammed ibn Nusejr ka pretendu se po i zbret shpallja dhe se është pejgamber derisa ka thënë që imamllarët e tij dhe Aliu radiallahu anhu është Zot. Besojnë se shpirtrat shëndrohen dhe hyjnë në trupat e njerëzve tjerë, pasi që të vdesin, shëndrohen dhe hyjnë në trupat e njerëzve tjerë, ashtu njëjtë qysh besojnë edhe budistat dhe hindusët. Po ashtu, feja e tyre është e përzier diçka prej krishterizmit, Prej paganizmit kanë marrur, prej paganëve, prej mushrikëve dhe po ashtu prej krishterizmit sa i përket çështjes së shëndrimit të Zotit dhe hyrjes në trupin e njeriut. E dojnë dhe e madhërojnë Abdurrahman ibn el-Mulxhem, vrasësin e Aliut radijallahu anhu, Këndej pretendojnë se e dojnë Aliun, n'atë anë e dojnë po ashtu edhe vrasësin e Aliut radijallahu anhu, me pretekst se ky ky person përsëri ia ka kthy bazën e Zotit, e ka nxjerrur Zotin e ka mbytur trupin dhe Zoti përsëri ka dalur dhe Aliu radijallahu anhu jeton në qiell dhe ai na shef neve dhe ai neve na furnizon kinse janë quajtur nusejri deri vonë e vonë janë njohur me këtë fjalë nusejri dhe pastaj në kohën e Francës në pushti në kohën e pushtimit të Francës ndaj Sirisë Franca këtynve ja ka bërë një shtet një autonomi i ka dhënë aty ku kanë qenë në në Siri, në atë vend pra ku janë, pra afër detit të Sirisë, prej vitit 1920 deri në vitin 1936 ka ekzistu shteti i tyre dhe i ka quajtur dhe i ka emërtu Franca ata me emrin Alevi dhe shteti i Alevive i kanë thënë. Jo Nusejri po Alevi kinse ju jeni ata të cilët e doni Aliun radiallahu anhu pra të jetë një emër më afër për njerëzit kinse janë këta të dashurit e Aliut radiallahu anhu Sa i përket sekretit të që e mbajnë fenë e tyre. Bindjet çka i kanë nuk ja tregojnë tjerëve, janë sekret. I mshefin bindjet e tyre. Nuk lejojnë që mshefsina çka i bëjnë dhe ritualet e tyre që t'ja tregojnë dikujt tjetër. E çfarë besim është ky? Besimin çka e don Allahu subhanahu wa taala jau ka treguar njerëzve se çfarë besimi e pëlqen Allahu azze ue xhel prej njerëzve. Dhe këtë ka kërkuar Allahu Azza wa Jall prej njerëzve. Dhe besimin çka e besojmë ia tregojmë gjithë njerëzve dhe i ftojmë dhe i thrrasim njerëzit tjerë që ta besojnë këtë besim dhe të hyjnë në Xhennet, e këta besimin e tyre e kanë sekret dhe të msheftë. Nuk e tregojnë dhe nuk i lejojnë me tregu nga besimet e tyre dhe nga ritualet e tyre përveçse një gjë të vogël. E njëri prej fëmijëve të shehlerëve të tyre, ky person, pasi që ka qenë nga ata, i ka shpalos, i ka shpalos besimet e tyre, pasi që e ka pranuar krishterizmin. Ky djali i këtij, i këtij, i këtij shehit, i cili ka qenë nusejri alevi, Njëri prej krishterëve amerikanë në Liban e ka ftu dhe ka pranu krishterizmin. Pra prej Sirisë ka shku në Liban dhe ka pranu krishterizmin. Dhe pastaj e ka shkruajtur në një libër që e ka quajtur El Bakura të Sulejmania, ku i ka shpalos gjitha ritualet se baballart e tij dhe pleqt e tij kanë qenë prej shehlerve dhe i ka ditë ky sekretet çka i kanë. Dhe pasi që i ka shpalos, është kthy në Siri, dhe ata e kanë thirrë me të mirë se nuk ka problem, ani që i ke shkrujt atë libër, eja te ne, derisa e kanë zënë dhe pastaj e kanë vra dhe e kanë masakru. Vetëm se vetëm, ia ka tregu mshefësitë e tyre. Dhe ky libër është botu qysh herët në vitin 1863, është botu në atë kohë nga këta të cilët domethënë nga këta amerikanë të cilët e kanë ftu në fenë e tyre pra kanë sekret besimet e tyre nëntitulli i tretë ritualet e tyre dhe veprat e tyre që i bëjnë për t'i ftuar njerëzit tjerë të hyjnë në fenë e tyre Kush don me hy në fenë e tyre, duhet me u zhvesh prej personalitetit si mashkull dhe si burrë dhe nga morali dhe nga etika njerëzore. Njëra prej atynve, njëra prej atynve, nxënësin studentin e bjen një, një sheh i tyre në një vend ku janë shehlerë t'tyne të tjerë. Ky po donë me hy tek ata në atë tarikat, në atë sekt. Ata këmbët e tyre e shkelin kokën e atij personi. Dhe ky hoxha i këtij i këtij personi, i këtij studenti, i këtij djaloshi i lut ata që ta pranojnë në sekt ta fusin. Dhe të bëhet edhe ky nusejri. Dhe në momentin që ata e pranojnë ky të futet, i heqin këmbën, këmbët e tyre çdokush dhe pastaj ja mbulojnë kokën me një çarshaf të bardhë Dhe i lexojnë në kokë disa gjëra, disa veprime, veprojnë në kokë dhe i lexojnë disa lexime, që ai i pranon këto gjëra pra një lidhje mes tyre dhe mes atij personi. E më pas e obligojnë që gjatë ditës ta thot dhe të deklarohet dhe ta thot shahadetin e tyre, jo shahadetin eshhedu en la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. 500 herë me përmend Këtë besim e kanë, dhe kështu me këtë ritual hyhet në fenë e tyre, duke i bërë shirk Allahut subhanehu ve teala dhe duke u pasur besime të kota. Besimi i i këtynve nusejrive. Nusejrit janë një grup prej grupeve, prej sekteve të shijave. Takohen me ata në shumë pika. Besojnë që këta nusejrit besojnë që Aliu radiallahu anhu është Zot. Dhe Zoti është shëndru në formën e njeriut. Sikurse Xhibrili alayhi salam që është shëndru ndonjëherë në formën e njerëzve. Andaj thonë, edhe Zoti është shëndru në formën e njeriut dhe ai njeri është Aliu radijallahu anhu. Këtë besim e kanë. I bëjnë shirk dhe i bëjnë kufër Allahut subhanahu wa taala. Dhe disa prej tyre besojnë që Ali radijallahu anhu është gjallë, pra Zot, dhe jeton në qiell tek retë. Miqdad ibn al-Aswad këta besojnë që është ai i cili e sjell shiun dhe murmurimin dhe vetëtimin. Pastaj thanë jetimi, i quajnë jetim, këta, Selman Farisiu i ka pes jetim. Jetimi i dytë është Ebu Dherr el-Gifari, ai i cili e ka për obligim sjelljen e yjeve dhe orientimin e yjeve dhe planeteve. I treti është Abdullah ibn Rawaha. Ky e ka për obligim me sjell erën, frymën dhe po ashtu me i marr shpirtrat. E bën sikurse meleku i vdekjes. I katërti, Othman ibn Medhun, një prej sahabëve po ashtu, dhe ky e ka për që, ky e ka obligim dhe detyrë, organizmin e njeriut me e përpunu, dhe me ia nxe trupin e njeriut, dhe po ashtu, i sjell sëmundjet. Dhe i pesti, Kamber ibn Kadan, dhe ky e ka për qëllim me i sjell shpirtrat. Këtë besim e kanë tek këta njerëz. E kanë përzi fenë e tyre dhe kështu besojnë. Po ashtu i kanë edhe një natë ku mbledhen meshkuj dhe femra dhe i fikin dritat. Kështu i kanë pasur edhe më herët në ato vende. Dhe tjetra po ashtu e lejojnë alkoholin. Alkoholi lejohet tek ata me u pi dhe e pin me të madhe. Ne kemi jetu në atë vend gjatë studimeve dhe i dim se çka kanë vepru Kanë pi alkohol me të madhe. Nuk agjerojnë. Agjerimin e quajnë vetëm se mos me iu afru grave gjatë muajit të Ramazanit. Gjatë ditës ha dhe pi, bën çka dush. Nuk agjerojnë. Namazin e falin një farë lloj namazit të atyre, që është i ngjashëm më shumë me lutjet e krishterëve sesa me namazin tonë. Nuk lexojnë Kur'an, i kanë disa lexime të veçanta. Nuk ka sexhde namazi atyne, nuk ka ruku, nuk ka kthim në kible, nuk shkojnë në xhami. Luten në shtëpitë e tyre pesë herë në ditë. Vetëm se pak, domethënë, gërmucën, ulen dhe i lexojnë disa lutje të veçanta. Në haxh nuk shkojnë. Thonë ai i cili shkon në haxh, Ai është bërë mushrik, ka dalë prej fesë. Pse? Sepse haxhi është adhurim i idhujve. Ashtu mendojnë. Gratë i konsiderojnë si krijesa më të nënçmuara, që janë të krijuara vetëm me shërby njeriun. Tek ata nuk ka haram Martesa apo me bo zina. Martesa me motër apo me nanë. I kanë çdo gjë të lejuara. Çdo femër është e detyrueshme që trupin e saj t'ia dhurojë një besimtari prej alevive prej nusejrive. Këtë e ka obligim dhe detyrë. Ashtu mendojnë. Për Kur'anin mendojnë që Kur'ani është vetëm një hyrje për t'u bërë njeri dhe besimtar i sinqertë ndaj Aliut radijallahu anhu, pra me e njoh me Kur'an e njef Aliun radijallahu anhu e jo Zotin, jo Allahun subhanehu wa ta'ala, dhe mendojnë që Kur'ani nuk është ai Kur'an Që me e kuptojnë njerëzit, jo thotë Kurani ka besime të mshefta, besime sekrete, kur të ka thënë Allahu fale namazin nuk e ka për qëllim këtë namaz çka e falin njerëzit, ose agjëro nuk është për qëllim me mbet i uritur, kështu mendojnë ata. Sa i përket Ditës së Kiametit, besimin te Dita e Kiametit është atë ditë kur do të vjen Aliu radijallahu anhu, pra, do të vjen Zoti, do të zbret Zoti, ai është Aliu, dhe në atë ditë, Zoti sipas tyre, Aliu, do t'i dënojë gjithë ata të cilët nuk janë alevi, nuk janë nusejri. Do ta ngjall para te do para Aliu do të jetë pra Selman el Farisiu aty para tij dhe do të jetë Muhamedi dhe nga gishtat e Aliu do të dalin lumenjt dhe do t'i dënoj gjithë ata të cilët nuk janë nusejri, pra do t'i dënoj gjithë ata të cilët janë ehli sunnet dhe xhemat, pra gjithë ata të cilët janë besimtarë. Kurse sa i përket festave të tyre, ceremonive të tyre, një festë e kanë Id Gadir e quajnë, festa e Gadirit. E festojnë këtë festë me ditën 18 muajit Dhul Hixhe sipas hixhrit. Ku ja urojnë njëri-tjetrit festën dhe therin kurban në këtë ditë. Pra therin therje, kurban, po jo në emër të Allahut subhanehu ve teala. E festojnë po ashtu Bajramin, sepse tashmë ju është lejuar që t'i afrohen grave të tyre, e jo që e festojnë siç e festojmë edhe ne, sepse i kemi agjeruar një muaj të Ramazanit, pra nuk kemi hangër dhe nuk kemi pijë gjatë ditës. E treta është dita e Ashuras, ku e festojnë këtë festë, Dhe nuk e kanë këtë, këtu vetëm dallojnë nga shijat, shijat pretendojnë se Aliu pra e festojnë këtë gjë, pra shijat se Huseini ka vdekur këtu dhe është mbytur dhe ka ra shehit, e këta nuk e festojnë se ai ka ra shehit në këtë ditë, po e festojnë se ai është ngritur në këtë ditë, sikurse Isai alejhis selam që e ka ngritur Allahu subhanehu ve teala. Festa e katërt e tyre është festa e Nevruzit. E festojnë pra në fillim të të pranverës dhe kjo festë është prej prej persianëve. Një festë e persianëve nuk është festë e islamit. Festa e katërt e tyre është festa festa e Mehrexhan e quajnë pra festa e maskenballit. ku e festojnë 167 ditë pas festës së Nevruzit. Pra e festojnë dikur domethënë në fillim të vjeshtës, dhe festa e gjashtë e tyre është festa e kryqit, dhe kam për qëllim këtu një festë ku i mbledhin dhe i vjelin pemët e tyre dhe pregaditen për mbjellje të grunit. Darka e lamës me një fjalë, që përdorin. Edhe ata e kanë një farë darke kështu. Pra i festojnë këto ditë që nuk kanë të bëjnë me festën, me fëllë me festa islame. Ku jetojnë këta? Alevitët jetojnë në bregdetin e Sirisë, në atë vend aty jetojnë alevitët, dhe janë të po ashtu jetojnë edhe në Liban, dhe janë përhap në qytetet tjera të Sirisë, sepse ata jetojnë që më shumë se 4 dekada kanë shtet dhe qeveri në Siri, Tash është Beshar El Esedi dhe baba i tij më herët Hafiz El Esedi. Po janë shpërndarë në çdo vend, janë diku në dymbëdhjetë trembëdhjetë për qind në Siri, por këta e udhëheqin shtetin, komandantat ushtarakë dhe qeveritarët dhe komandantët e policisë, pra janë gjithë alevi. Janë gjithë alevi. Dhe janë të shpërndam po ashtu edhe në Turqi, edhe në Azerbejxhan, edhe në, edhe në, në, në, në vendet tjera, po ashtu domethënë, i përngjajnë shumë atyre dhe janë të ngjashëm thuajse në çdo gjë me bektashit, të cilët jetojnë pra në Shqipëri dhe në disa vise tjera, i përngjajnë shumë me njëri-tjetrin, Sa i përket masakrave dhe krimeve çka i kanë bërë gjatë historisë, na tregon neve Ibn Tejmije, i cili ka jetu në shekullin e 8 hixhri. Ai i ka njoft këta dhe i ka pa se çka kanë bërë në kohën e mongolve, se si u kanë bashku me mongolët kundër ehli sunnetit, dhe në çdo kohë, Se një njeri i cili ka këto besime, padyshim që ty do të konsideron si që e ke besimin e pastërt të ehli sunnetit do të konsideron si pabesimtar. Andaj ka thonë Imam Ibn Tejmije, thotë këta janë më qafira, më pabesimtarë sesa jahuditë dhe të krishterët. Bile edhe sa shumë mushrika tjerë. Sikurse hindusët edhe edhe budistët edhe edhe zjarrputistët. Këta e lejojnë gjakun e besimtarit. Këta me çdo armik bashkëpunojnë kundër muslimanëve. Në momentin muslimanët kur kanë qenë të rrethekuar prej armiqve të tyre, qofshin krishter apo mongol apo dikush tjetër, këta i kanë tradhtu muslimanët. Andaj, si Ibn Tejmije na ka tregu neve shumë herët rrezikun e këtyre. Tregon edhe imam Ibn Kethiri për këta, se si kanë tradhtu muslimanët dhe çfarë masakra kanë bërë ndaj muslimanëve. E kemi këtu për shembull raste tjera ku në shekullin në shekullin e 8 Hixhri po më saktësisht në vitin 822 Hixhri një person i cili ka qenë po ashtu prej nusejrive dhe i ndihmuar prej mongolëve në atë kohë, i cili quhet Timurlang. Ka bërë masakra ndaj muslimanëve në Irak. Ka mbyt me qindra mija dhe më pas ka ardhur në Siri, në Sham, në Damask dhe në qytetin Halep. Po ashtu ka masakru dhe ka vrarë muslimanë dhe ka shkatërruar xhamia. Këto kanë ndodhë qysh herët dhe shumë masakra tjera. Kur kanë fillu me u përhap në Turqi, në Turqi dhe në Siri, nga Turqia janë luftu nga turqit këta persona, Këta nusejri nga ushtria turke dhe nga po ashtu nga kurdit janë luftu dhe kanë ikur në bregdetin e Sirisë dhe që nga atëherë jetojnë në bregdetin e Sirisë. Kurse sa i përket masakrave bashkëkohore, që të jemi më afër dhe të shohim se kush janë këta, në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë, në qytetin Tripoli të Lib Libanit, jo të Libisë, po të Libanit, përndryshe i thonë Tarablus. Në, në vitin 1985, baba i këtij kryetarit, pra Besharit, Hafez El Esedi, ka dërguar me ka dërguar diku rreth 4000 ushtarë dhe, dhe e kanë rrethu këtë qytet të cilin në të cilin jetojnë sunitë në këtë vend dhe me tanke dhe me topa e kanë rrafshu këtë këtë qytet në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë çdo herë armiqtë e Islamit në Siri dhe në Liban kur kanë dashur që t'i sulmojnë muslimanët e kanë përdorë qeverinë e Sirisë e kanë përdorë këtë qeveri të Nusejrive për me i luftu muslimanët në Liban Dhe që nga qysh herët kanë qëndru këta pra ushtria e Sirisë në Liban dhe kanë masakru dhe i kanë luftu Ehle Sunetin vazhdimisht atje dhe mediat kanë hesht mediat kanë hesht perëndimi ka hesht ndaj këtyne masakrave se i ka konvenu po në momentin kur e kanë pa që po i del prej dorës se nuk po i ndëgjojnë atëhere kanë fillu Mediat me fol edhe i kanë kundërshtu derisa pastaj para disa viteve e nxjerrën ushtrinë e Sirisë prej Libanit. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë, në bashkëpunim me një sekt krishterë të cilët jetojnë në Liban të cilët quhen Maron, me këta Maron, ushtria e Sirisë, kry me këta Alevitë, në bashkëpunim me ata, I kanë masakruar po ashtu në një kamp palestinezët, palestinezëve të cilët jetojnë në Liban, në atë kamp kanë qenë dikun 17.000 vet. Kanë hy aty dhe i kanë mbytur dikun rreth 6.000 vet të mbytur dhe të plagosur dhe gra të dhunuara. Pra në bashkëpunim me krishterët me një sekt tepër radikal të cilët jetojnë në Liban e që quhen Maron. E treta, njifet në Siri në burgun e Tedmurit, quhet një burg Tedmur në Siri. Në vitin 1980, Kanë vra dhe kanë masakru në atë burg dikun rreth shtatëqind të rinj, të cilët i kanë vra dhe i kanë masakru këta shteti i nusejrive, shtatëqind të gjithë musliman sunni. Këtë burg, kush e ka përmen këtë burg në Siri, mjer për to. As nuk kanë guxu Me përmend këtë burg. Burgun në qytetin Tedmur është një qytet historik i vjetër. Burg me kate e kate nër tokë. Dikun rreth vitit dy mijë e dy e takova një plak te një librari te një shok e kisha një shok kishte librari kështu E takova aty një plak, i kishte gjashtëdhjetë e diçka vjet, afër shtatëdhjetë vjeçar. Ky plaku na fliste na tregonte, pasi që e njifte atë shokun tim se s'gu nuk guxon ndryshe me fol. Ka qenë i burgosur në burgun e Tedmurit. Në vitin 82 e kanë burgos. Msus ka qenë. Tha më kanë burgos me pretekst dhe aktakuza ime se po thras në terrorizëm. Çfarë terrorizëm msus i kam i msu nxansat të cilët në klasën e parë, dytën, tretën. Tha vetëm se i këshillojsha Lutni Allahun, Allahu është një, respektoni pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam terrorizëm. ti je kundër muslimanëve, kundër popullit ton. Edhe e kanë fut në burg këtë msus. Ky msus kishte dal dikun vitin 95 prej burgut. Ka hy në vitin tetëdhjetë e dy, ka dal nëntëdhetë e pesë në trembëdhjetë vite në burg. Dhe gjatë asaj kohe gruaja më ka vdek. Vajza ime tha e sëmur, ka mbet vetëm. I heki çorapat e tij dhe i ka ngre pantolonat. Tha shikoni tha ku i kam akoma tha shenjat. ku kam qenë i varur për kame me zinxhir, i varur në tavan, kokën poshtë. Akoma e kishte shenjat. Unë e kam taku dikun vitin 2002, e ai që nga viti 95 i kishte ato shenja në këmbë, ku i kanë hyjë ato ato hekrat në në mishin e tij. Ashtu të me ngrën, ashtu të me pi, edhe më falni shprehje, ashtu të me kry nevojën. Edhe dënim dhe rrahje çdo ditë. Në atë burg tregojnë muslimant ça kanë vujt. Dhe kanë një libër e kanë shkrujt dhe e kanë quajtur atë libër një një autor që e ka shkrujt libri i zi. Libri i zi nga masakrat çka i kan bër pra këta nusejri ndaj muslimanëve. Një person është sëmur me një qeli nga zorra qorre. Një mjek ka qenë aty prezent e kanë pasë edhe ai i burgosur. Me ja lajmëru gardianve se e ka një të sëmur, ata po e eliminojnë me njëherë dhe po e vrasin, po e mbysin, nuk ka shërim për të burgosur. E çka të bëjmë? E kemi pas një pare të hekrit. E kemi gdhend në betonin e burgut aty, në beton. E kemi bërë të hollë si zhilet. I kemi fut atij të sëmurit në goj një qarshaf për zgjalli e ka operu aj doktor. Ja ka kep zorrën me gjilpan të thjesht dhe me pej të thjesht dhe varrën ja ka kep ashtu gjatë natës njëri qirin e ka majt ashtu dhe kanë operu dhe nesër në mëngjes ai person ka pas mu dënu dhe mu rra sikurse çdo ditë tjetër që kanë rra ata të burgosur ashtu të operum është dënu tha nuk guxojshim tha me i lajmëru se se çka ka ky person dhe çka kemi kaluar gjatë natës, sepse të gjithë ata do të eliminohen. Këta kanë qenë pra dhe këta janë ata Nusejri. Njerëz pa besim. Njerëz të cilët, të cilët po, pretendojnë se janë musliman. Po islami është prej tyre i distancuar. Feja islam është e distancuar prej atyre, ata mshefën pas islamit por e kanë për qëllim me e shkatrru islamin. Në vitin po ashtu 1980 baba i këtij Besharit që ky po i përsërit ato masakrat e babës së vet. Në qytetin Halep po ashtu e kanë bërë një masakër që ku i kanë vra Dikun tetëdhjetë e tre vet i kanë vra në këtë vend dhe qindra tjerë kanë qenë të plagosur. E pesta, masakra në, në një qytet që quhet Jisr-e Shoghur, po ashtu në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë. E kanë sulmu këtë vend me gjashtëmbëdhjetë aeroplana dhe i ka rrafshu njëzet shtëpi i ka rrafshu me tokë. baba i këtij personit dhe i kanë vra dikun njëqind vet vitin po ashtu një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë me ditën shtatëmbëdhjetë mujt dhjetë një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë në qytetin e Damaskut ku kanë gjetë Gra të mbuluara ia kanë hekë mbulesën dhe i kanë arrestu dhe i kanë dhunu. Nëpër qytet, midis qytetit. Nuk kanë guxu gratë me shami me dalë nëpër rrugë sepse nga autobusi, nga rruga, nga dyqani kanë hy nëpër shtëpi, i kanë ia kanë hekë mbulesën dhe shumë gra kanë dhunu. në vitin po ashtu në vitin pra 1982 një brigadë e ushtrisë së Sirisë ushtri e këtyne nusejrive në qytetin Hama në qytet Hama të gjithë popull, popull i urtë popull i edukuar në këtë qytet, e kam vizitu disa herë këtë qytet. Që nga atëherë, që nga viti një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy, nëpër shtëpiat e tyre dhe ballkonat e tyre kanë qenë të shpuara me me plumba dhe shtëpia të rrënuara që nga viti një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy, ku në këtë qytet e ka rrethaku kjo ushtri, e Nusejrive dhe e kanë bombardu me tanke dhe me helikopterë dhe me aeroplana ku dikun për rreth dy javë sulmi që nuk kanë leju askush me dalë nga ai vend kanë vra në atë qytet më shumë se katërdhjetë mijë vetë. Në këtë qytet më shumë se katërdhjetë mijë vetë. Mediat kanë heshtur, bota ka hesht, sepse po vriten muslimanët dhe po heshtin. Në atë kohë nuk nuk ka pas lajme satelitore, nuk ka pas satelita, nuk ka pas antena, nuk është ditë se çka po bëhet. Shtetet e kanë ditë, Evropa e ka ditë, dhe Amerika e ka ditë, dhe tërë bota e ka ditë, po kanë hesht, kanë hesht se nuk po ndëgjohet, E derisa të ndëgjohet pastaj ka kalu mo ajo punë, është harru mo. Kurse tash edhe mediat e bëjnë të vetën se nuk po mujnë me hesht se gjithë bota p'e shef, atëherë këtë dyftyrësi po mund po mundohen diqysh me me e mbulu, duke thënë që do të bëjmë jo nuk di çka na tanë këta na të mundohen po çdo ditë ja pra masakrat po po përsëriten në Siri ku po vrajnë me qindra e qindra dhe po masakrojnë fëmijë. Pra, 40.000 vetë janë vra në këtë vend, qytetin Hama, dhe janë burgos 100 e pesëdhjetë mijë persona janë burgos njëqind e pesëdhjetë mijë persona nga ky vend nga ky domethënë nga ky qytet dhe po ashtu që nga koha e Hafëz Esedit kur e ka marrë qeverinë deri te koha e këtij Besharit njerëz të cilët janë vrarë dhe janë humbur janë pra përmi një milion. Siria është dikun rreth 20 milion, po që nga ajo ditë janë dikun rreth një milion të burgosur, e të vrarë, e të humbur. Ne kemi pas nxënës në shkollë të cilët kanë mësu me neve e kena ditë që baba i këtij personit është i humbur që nga viti një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy është arrestu dhe më është harrum ajo punë dhe kush është interesu për me pyt për atë e kanë burgos ka pas njerëz që janë fut në burg Ka ndejt përmi njëzet vjet. Ka qenë i martuar. Familja më i kanë humb shpresat se është i gjallë. Ka shku te gruaja e tij e ka gjet se gruaja ju ka martu me vëllan e vet. Ja kanë kthy atë nuse vëllaut tij, kanë mendu se ka vdek. Kur e ka pa atë gjë, ka ik prej atij vendit edhe mo nuk është lajmëru ka mërzi se çka i ka ardhur edhe familja me një anë nuk kanë pas faj se kanë kërku me vite vite i kanë humb mo shpresat se ai person është i gjallë. Këto janë masakrat që i kanë bo pra ky grup dhe ky sekt Andaj Shejhul Islam Ibn Tejmije thotë, Është detyrë e çdo muslimani që i njeh këta t'i tregojë njerëzve të tjerë sherrin e këtyre që të ruhen dhe të mbrohen dhe të njohin se kush janë armiqtë e tyre. Është obligim. Ja pra sot po përsëritet e njëjta masakër çka u përsërit në kohën e Ibën Tejmijës edhe para Ibën Tejmijës edhe pas Ibën Tejmijës edhe në kohën domethënë në tetëdhjetat të të dytat të të pestat e kështu domethënë edhe në vitin 2012 po përsëritet pra 2011 2012 po përsëritet e njëjta masakër Allahu i ndihmoft muslimanët kudo që të jenë edhe një herë themi elhamdulillah që na ka bërë Allahu azza wa jall pasues të Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem, pasues të Ehli Sunetit, e na ka ruajtur neve nga këto besime dhe nga këto veprime të këqija, Allahu na udhëzoft dhe na përmirësoft. Lusim Allahun azza wa jall që të ndihmojë muslimanët kudo që të jenë nëpër botë. Lusim Allahun azza wa jall